Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Slavēts Kristus, radio Marija Latvija klausītāji ēterā skan dienas katehēze, un šajā rītā dienas katehēze ar bīskapu Andri Kravali. Man šķiet, ka tikko izskanēja džingls, kad katehēze ir beigusies. <laughs> Atvainojos klausītāji, katehēze tikai sāksies. Jā, no rīta arī gadās uh, misekļi, un tad uh, par kāda tad ir tēma šajā rītā? Bet vispirms jāsasveicinās, un ne? Labrīt, <laughs> slavēts Labrīt, Kristus. Mūžīgi slavēts. <laughs> šai skaistā dienā, lai kungs mūs visus bagātīgi svētī. <laughs> Paldies par šo iespēju, jā, kāda tēma. Protams, jā. gribās vienmēr nu, klausītājiem runāt par aktualitāti. Un e, tā kā iedziļinājos, ka šis mēnesis ir īpaši veltīts aicinājuma tēmai, to mūs mudina Svētās Tēvs Pāvests Francisks, tad gribētu runāt par aicinājumiem, bet ne tikai par garīgu aicinājumu uz e, konsekrēto dienu veltīto, klosterļaužu dzīvi, bet vispār mazliet plašāk. Un arī otra tēma, kas, manuprāt, šodien arī ir aktualitāte, runa ir par svēto Bernadeti. Daži teiks, paga, paga, bet Bernadete taču svinām mazliet vēlāk, jā, nemaldos, aprīlī, 16. aprīlī. Jā. Mhm. Un e, neuztraucieties, daudzās pasaules valstīs viņa tiek svinēta arī šodien, un tāpēc, ka tieši nedēļa pēc e, Lurdas e, dievmātes svētkiem, ko svinējam 11. februārī, un Francija un citās valstīs tātad arī šīs datums ir Lurdas piemiņas Bernadetes diena, un arī mieram tu, ja jūs atveriet, tur jūs arī ieraudzīsiet jā, ir. jā. arī šo tādu atgādinājumu. Tad, tad Bernadete ir tik aktuāla un skaista svētā, ka mēs arī gribam šodien kopā ar jums par viņu parunāties. Jā, bet tad noteikti jūs bīskap Andri varat sveikt arī visus, nu droši vien sievietes, jaunas meitenes, sievietes, kundzes gados, kurām svētā Bernadette ir aizbildne, vai ne? Jā, es zinu, ka tieši tev ģimenē <laughs> tas tā ir. jā, manai meitai, jā, manai, jā, vidējai meitai, nevis vidējai, bet otrai meitai svētā Bernadette ir aizbildne, jā. Hmm. Un savā ziņā man šķiet, kur ir Bernadette, tur ir diomāte. Jā, tieši tā. Bernete, kas ļoti mīlēja baznīcu, kuru diamāti izvēlēja un kas eh, atstāja ļoti nozīmīgu vēstījumu baznīcai. Un eh, vēl, manuprāt, eh, mums ir arī skaists aicinājums un uzdevums lūgties par svēto tēvu, kas zinām pat labi, viņš ir arī slimnīcā. Tu mēs ar, varētu kopīgi jā, arī noslēgumā, noslēgumā. Ar uh, plaušu problēmu, mm, kā jau klausītājs zina, viņam īstenībā ir tikai viena plauša, un plaušu pneimonija, kas viņam traucē runāt, un eh, tas tagad arī ir tāds rehabilitācijas atveseļošanās eh, posms. Un, eh, kā jūs zinat, to arī varam izlasīt un mazliet saprast labāk mieram tū grāmatiņās. Katru mēnesi ir kāds lūkšanu nodoms, ko pāvests izsaka, kurā visa baznīca lūdzas, tā ir tā kā prioritāte starp visiem uzdevumiem. Uh, Un eh, šim februāra mēnesim tāda pasaules lūkšana tīkls eh, sagatavoja tādu video vēstījumu, kur pāvests runā par aicinājumu. Nu, man personīgi šis vēstījums tā uzrunāja, ka es viņu pārtulkoju kopīgiem spēkiem un arī nopublicēju Marijas Magdalēnas eh, draudzes mājas lapā, kur pāvests pats arī runā, kur viņš stāsta par sevi, uh, un kur viņš arī mudina, tātad eh, runājot par savu dzīvi, nu, pievērsties šai tēmai, lūgties Un tā ir skaista pāvesta liecība, kura ir latviski pārtulkot ar subtitriem. Aicinu to arī noklausīties burtis ah, dažas minūtes. Ir, uh, video? Jā, video, video vēstījums, jā. Oh, Ik pa brīdim šādi video vēstījumi ir, un man likās, ka tas ir aktuāls, un tāpēc mēs viņu arī iztulkojam subtitrus latviski, un viņš ir pieejams. Uh, Svētās Marijas Magdalēns uh, draudzes mājaslapā. Draudzes mājaslapā. Hm. Ko tad viņš saka? Viņš pāvests saka tā, kad man bija 17 gadi, es studēju un strādāju, un man bija savi sapņi. Nu, tad, kā jebkuram jaunietim, viņam bija savi plāni. Man nebija plāni kļūt par priesteri. Nu, tā saka mūsu pāvests. Bet kādu dienu es iegāju draudzes baznīcā, un tur bija Dievs, kas mani gaidīja. Un tālāk ir vērts <laughs> paklausīties. <laughs> kas tad notika? kas notika tālāk un kas bija izšķirošs viņa aicinājumā. Un tāpēc, eh, izējot no savas eh, personīgās pieredzes, eh, viņš aicina, uh, Un Dievs aicina šodien jauniešus eh, nu, dažādos eh, eh, uzdevumos, aicinājumos, un, manuprāt, būtu vērts sākumā parunāt vispār, kas ir nu, aicinājums. Protams, mēs uzreiz varbūt domājam par mācekļa aicinājumu, pavisam nesen evaņģēlijā bija Pētera aicinājums, pārējo mācekļu aicinājums, bet varbūt tā pirmā patiesība, kas mums būtu jāatcerās, ka mēs visi esam aicināti. Kristība ir pirmais aicinājums, un nevarētu teikt, ka nu, es nejūtu uz kaut ko aicinājumu. Es varu nesajust uz dažām lietām aicinājumu, bet tas, ka tu esi Dieva mīlēts, aicināts, izvēlēts, ka tu esi ar kādu noteiktu Dieva plānu nācis šī pasaulē, un Dieva vārds liek mums saprast, ka jau Dievs no mūžības ir domājis par tevi, viņš jau savā garā ir redzējis tevi, tevi veidojis, dod mums šo nu, skaisto pārliecību. Un tā uzreiz jūs man jautājat, nu, bet uz ko tad mēs esam aicināti? Būt par uh, labu Kristus mācekli. <laughs> Jā, tas ir par... tā, bet tas uh, mums palīdz uh, sasniegt, uh, atgriezties pie Dieva, dzīvot svētu, Dievam patīkamu dzīvi, un mēs to varbūt pasaulē vienkāršāk teiktu, nu, dzīvot mīlestībā. Dzīvot saskaņā ar mīlestību, dzīvot uh, mīlestībā kā uh, pēc augstākā principa, kuru uh, kungs mūs ir atklājis, devis, kuru kungs vēlas mūs arī tā kā uh, dāvāt, dot, viņš saka, nu, es esmu mīlestība, kas paliek manī, paliek mīlestībā, nav lielākas mīlestības, kā dot savu dzīvi par draugiem, tad, tad mm, svētums īstenībā nav nekas cits, kā nu, mīlestības realizācija konkrēti dzīvē, tai vietā, kur tu esi. Un varbūt daudz vairāk cilvēku to realizē, kā vecāki, kā strādājoši cilvēki, kā cilvēki, kas eh, uzticīgi dara savus pienākumus, uzņemas atbildību, rūpējas par citiem. Nevajadzētu svētumu tikai sasaistīt ar tiem svētajiem, kas ir varbūt altāra godā, kura piemiņas dienas mēs svinam, un tieši tāpēc, ja mums ir visu svēto diena, mums ir eh, daudzi svētie, starp kuriem arvien vairāk baznīca uzsver, ka ir bērni, ir mātes, ir e, vlai un daudz vēl lielākā skaitā, varbūt kā dievam veltīt ļaudis. Vienu brīdi bija tā tendence, ka vairāk e, tikai nu, klosterļaudis, e, ja mēs procentāli skatāmies, tad jāsaka pēc Vatikāna otrā koncila redzam, ka <clears throat> svētie ir visos dzīves stāvokļos, dažādās situācijās, ka tie var būt gan mocekļi, tie var būt ticības liecinieki, tie var būt misionāri, uh, Un eh, domāju, ka šodien ļoti daudz izaicinājumu, lai mēs nu, varētu nu, tādā veidā arī m, mm, tikt eh, nu, pārveidot, jo, eh, ko saka Dievārds? Dievārds saka, neviens nesvēts, debes valstība neies. Tad, tad nu, lai sasniegtu Dievu, lai būtu kopā ar Dievu, lai īstenotu šo nu, Jēzus sekošanas aicinājumu un uzdevumu, tad, tad svētums ir nu, tā pamat attieksme un īstenībā ne jau mēs, uh, sevi paši daram svētu, bet mēs eh, iem Dieva dzīvē un Dievs mūs dievišķo, Dievs mūs pārveido savā mīlestībā. Ne jūs man izvēlēt, bet es jūs izvēlēju, es jūs nozīmēju, lai jūs ietu un nestu bagātīgus augļus. Un tad es eh, lasīju kādu skaistu tādu salīdzinājumu, kuri teikts, ka īstenībā iedomāsimies koku, un koks sastāv no vairākām daļām, un eh, koka, var teikt, kvalitāte ļoti nosaka saknes. Un tātad saknes, tas ir aicinājuma pamatā būt mīlētam un mīlēt. Mīlēsim Dievu, evaņģēlis Jānis saka, jo viņš pirmais mūs ir mīlējis. Un tad mēs visi esam aicināti atklāt, iet, pieņemt, ļauties Dieva mīlestībai mūs eh, pārveidot. Jo daudz cilvēku piekatīs, ja uzskata, ka nu, šī dzīve ir kā nu, nejaušība, uh -huh. šī mhm. dzīve ir tik daudz eh, tādu varbūt gadījumu, Eh, kur Dievam nav vietas. Tik daudz cilvēku nejūtas mīlēti, neieredz eh, jēgu, bieži vien uzdot jautājumu, nu, kas eh, jādara, kas man dara laimīgu, un cilvēki īstenībā bez Dieva ir kā nomaldījušies. Pāvests Francisks bieži saka, nu, mēs kļūstam kā bāreņi, mums nav virzības, mēs neredzam ne orientierus, ne mērķi, un mēs, viņš kādā vietā saka, esam tā kā klaidoņi. Un eh, patiešām bez Dieva atziņas, bez Dieva mīlestības mēs eh, tā varam justies un tādi arī patiesībā nu, kļūstam. Bet eh, tiklīdz mēs atklājam Dieva mīlestību, mēs saprotam, ka nu, viss nebeidzās ar saknēm, bet ja jau ir dziļas, pamatīgas, stipras saknes, tad ir stumbrs. Un tad, tad koka stumbrs varētu teikt, ka tas ir aicinājums būt svētam, uh, iet svētapšanas, eh, svētdarīšanas ceļu, meklēt eh, arī līdzekļus, būt uzticīgiem savā aicinājumā, saviem pienākumiem, savu uzdevumiem, nu, kas ir saskaņā ar Dieva gribu. Var teikt, atklāt eh, Dieva apsolījums, mēs sakam, pagājušā svētdienā bija evaņģēlijas par svētībām, tad, tad nu, dzīvot saskaņā ar <clears throat> svētībām, ne tikai kalna svētībām, zinām, ka svētības arī pie Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļā <clears throat> Un eh, svētības eh, patiesībā nav nekas cits kā Jēzus eh, portrets, kā Jēzus persona, jo viņš katru no svētībām īsteno, viņš atklāja šīs katras svētības nozīmi, un tieši šie divi uh, svētību uzskaitījumi pie Mateja 5. nodaļā un pie Lūkas 6. Uh, patiesībā ir kā uh, svētuma nu, programma, uh, Eh, Pāvis Francis saka, ka kristiešu identitātes karte, ja kāds prasa, kā man dzīvot, tad uh, skaties uz svētībām, ej svētību ceļu un tu nekļūdīsies. Un varbūt uh, noslēgumā, tad arī apstājoties pie šī koka realitātes, zinām, ka tieši uh, no stumbra iziet zari, no stumbra uh, tad, tad, uh, ir uh, koka turpinājums, kas ir ļoti svarīgs, kur tad ir nu, gan šie augļi. Un es gribu teikt, ka eh, koks ar zariem <clears throat> tieši tā tiek attēlota dievam veltīta eh, dzīve katehizmā, eh, kur katehizms saka, ka aicinājumi ir kā liels koks ar daudziem zariem, kur katrs atrod savu vietu, veidu, kā kalpot dievam, bet dziļi balstīts tātad šī stumbrā un stumbras, kas ietiecās zemē un visi esam aicināti nest augļus. Un tad, eh, sākot ar Dievam veltītām konsekrētām jaunavām, ejot tālāk pie citiem dzīves stāvokļiem, tad katehisms izskaidro šos dažādos aicinājumus, kas nu, reizē ir baznīcas bagātība. Cerēsimies, ka eh, nu, 2. februāris ir Dievam veltītu aicināto dienu. Nav tikai tautā prezentācijas svētku sveču diena, <clears throat> bet arī mēs svinam šos svētkus, jo tieši šie cilvēki ar savu aicinājumu stāvokli, ar savu kalpošanu mums atgādina šo nu, sevis atdošanu Dievam uzdevumu. Protams, kad var teikt, ka mēs jau visi sevi atdodam Dievam, bet specifiski caur evaņģeliskiem padomiem uh, caur paklausību, nabadzību, sirdšķīstību viņa iet šo ceļu, lai baznīcā būtu kā gaisma, lai radikālākā veidā eh, palīdzētu šodienas cilvēkam arī mīlēt Dievu. Un eh, kā Vilas Terēs saka, nu, ar Dievu vien pietiek. Ja es Dievā lieku manu cerību, tad eh, var teikt, ka es esmu drošs, ka manā dzīvē ienāk prieks, ienāk laime, ienāk Dieva svētība. Zīmīgi, ka neskatoties uz izaicinājumiem, kas ir svētībās, tur taču ir teikts arī, nu, svētīgi tie, kas raud, kas tiek vajāti, kas cieš, kam ir dažādi pārbaudījumi. E, Lūkas saka, jums par jums visu sliktu runās, mana vārda dēļ, jūs izmetīs no, no, no sinagogām, jūs visi nicinās. Nākošais apsolījums ir priecājieties un līksmojiet, jo jūsu alga debesīs ir liela tad svētības nesaka, mēs tevi izolējam no šīs pasaules problēmām, tev viss būs labi, tu tagad eh, dzīvosi tik eh, tādā nu, stāvoklī, kad, eh, kad visiem gribēsies tevi atdarināt. Gluži pretēji, pie lielajām svētiem mēs atrodam ciešanu noslēpumu, kā pie mātes Terēzes no Kalkutas, kā pie mazās Terēzes no bērna Jēzus, nezinu, pie tēva Pio, pie visiem lielajiem svētiem viņi ir sastapušies ar uh, šīs pasaules grēka drāmu, viņi to ir ņēmuši kā Kristus līdzīgi sevi un uz sevis ir centušies ar to cīnīties, atvieglot cilvēku ciešanas, celt cilvēka cieņu un, var teikt, eh, paši ir eh, nu, kļuvuši līdzīgi Kristum, kurš eh, ciešanās un caur savu nāvi ir dāvājis mums pestīšanu. Tad, tad manuprāt, arī mm, svētie ir jāuzlūko tādā pareizā gaismā, ņemot vērā kontekstu, kurā viņi dzīvo, ņemot vērā arī tā laika un laikmeta izaicinājums, ņemot vērā arī baznīcas eh, situāciju un stāvokli. Nu, piemēram, es nezinu, Arsas prāvests uh, viņš pazina Franču revolūcijas sekas, viņš redzēja pagrīdi esošas priesterus, kas svinē, viņš pats sādos apstākļos izsūdzēja grēkus, pieņēma pirmo svēto komuniju, ja? viņš bēguļoja no, no, no armijas, viņš nebēga pa tieši, bet viņš nu, saprata, ka viņš tādā veidā neiztos, neizteno savu aicinājumu. Viņi tātad ar nu, visu savu ģimeni, ar, ar, viņš vēlāk tikai nonāca arsā, saviem iedzīvotājiem nostājās pret tā laika nu, tātad, e, režīmu, revolucionāru režīmu. Tātad svētums arī e, pieprasa nu, izpratni e, konkrētu rīcību, uh, svētums nenozīmē tikai tā, um, nu, kā lai pasaka, distancēties no pasaules gluži pretēji, svētie ir iebriduši šī pasaulē, viņi ir sasmērējuši rokas, uh, kā pāvis saka, ganiem ir uh, jāsmaržo pēc uh, ganāmpulka mm. smaržas, un tieši tas, manuprāt, ir svētums un svētuma uzdevums. Un nu, šodien es arī gribētu mazliet varbūt konkrēti nu, padomāt, parunāt, uh, Nu, visi saprotam, un mums vakar bija iespēja ar garīdzniekiem no Rīgas diecēs un Ilgavas diecēs būt Skaiskalnē, sveikt mūsu arhibiskapu, un man ļoti uzrunāja mm, priestara Cēsu prāvesta eh, Kublinska eh, tāda atziņa, ko viņš beigās sacīja, zināt, ka viņam jau ir 93. Eh, gads, Un e, to, ko viņš sacies, kā, nu, nevarēja kā emocionāli pat noturēties. Viņš runā par e, priesterību, viņš runā par izaicinājumiem, ka mums ir vajadzīgs par to lūgt, domāt, un uz, viņš ir ar tādu pārliecību, ka mums ir šie aicinājumi, tikai viņus vajag tā kā uzrunāt, atmodināt, un es gribēju varbūt arī tā kā, tā, tā, turpinājumā mazlietiņi nu, padomāt, kas var veicināt aicinājumu pastorāli. Varbūt, lai tad eh, neliela muzikāla pauze, es sveicināta arī, arī kunga eņģeļa lūkšana franču valodā, un tad turpināsim. Hier a conçu du Saint-Esprit, je vous salue. Slavēts Kristus rādījumā arī Latvija klausītāji tie, kuri tikai tagad ir ieslēguši rādījumā arī Latviju un sāk klausīties, tad zina hēterā skandienas katehēze kopā ar bīskapu Andri Kravali. Labrīt! Labrīt vēlreiz, labrīt! Jā, un tad tādu īsu kopsavilkumu, par ko tad mēs eh, runājām pirms muzikālās pauzes. Tā kā šis um, februāra mēnesis no pāvesta Franciska un arī, lai jau padomis par aicinājumiem, uh, ir veltīts aicinājumam, lūkšanai par aicinājumiem, tad es vēlējos eh, izgaismot vairāk šo tēmu. Un ir arī video vēstījums, ko jūs varat eh, noklausīties un arī paskatīties. Eh, Svētās Marijas Magdalēnas draudzes mājas lapā uzreiz atverot, kreisajā pusītē ir tāds pāvesta lūgums lūgties, un viņš arī stāsta par savu aicinājumu. Bet, kad pāvestam prasīja tad, tad, izteikties vairāk par aicinājumu, viņš sacīja, ir trīs realitātes – kas ir vienmēr aicinājumā jāņem vērā. Un es tās gribētu nosaukt. Pirmkārt, laime, otrkārt, brīvība un treškārt, kopība. Un aiz šiem tādiem balstiem eh, slēpjas ļoti daudz, jo izvēloties un atrodot savu aicinājumu, cilvēks ir, tā var teikt, patiešām uh, nu, atrod, eh, atrod visu. Viņš atrod savu laimi, viņš atrod savu piepildījumu. Pat ja tas ir grūti, sāpīgi, pat ja tas nav vienkārši, bet viņš zina, ka viņš ir tajā vietā, kur Dievs viņu gaida, kur viņš labāk var nest augļus, tur, kur viņš eh, savos sirds dziļumos vēlas arī būt. Un eh, tāpēc laime vienmēr ir ieklausīšanās sevi, tā ir arī tāda laika zīmju izvērtēšana, uh, savas stāvokļa izpratne. Un tāpēc nu, nepaturē, vienmēr paturēsim prātā, ja mēs redzam Dievu veltīts cilvēks, priesteris, bet nu, viņi ir tur tāpēc, ka eh, nu, Dievs viņus aicina uz lielāku laimi, uz lielāku svētību. Uh, Jo aicinājums nekad nav tikai priekš paša cilvēka. Caur viņu tiek svētītas ģimenes, draudzes, sabiedrība. Aicinājums piepildīts, aicinājums vienmēr tā ir svētība. Bet to noteikti var teikt par jebkuru aicinājumu, ja? ka tas nav domāts tikai tev, bet tas ir eh, arī tomēr ar plašāku nozīmi. Ja? Mm. Tas eh, iekļauj arī citus Es cilvēks. pilnīgi piekrītu, bet ko es gribēju varbūt sacīt, ka nu, Dievam veltīto vai priestaru aicinājums ļoti eh, saistās ar uh, nedalītu izvēli pār Kristu, dzīvi saskaņā ar Dieva vārdu, eh, mīlestība uz baznīcu, un eh, viņi, kā uzupurējot savu personīgo dzīvi, vēlas atklāt, parādīt, ka tiešām ar Dievu vien pietiek, ka Dievs ir mhm. lielākā, augstākā vērtība. Caur to viņi nesaka, mēs aizmirstam cilvēkus, nē, gluži pretēji viņi tiek sūtīti pie cilvēkiem, bet mācekļu pirmais aicinājums būt ar nedalītu sirdi kopā ar Jēzu, piedalēt viņam. Laulātie, protams, arī mīlēs Jēzu, bet viņiem ir otrs ļoti būtisks uzdevums šim mīlestības spēkā mīlēt savu tuvāko, mīlēt vīru, mīlēt sievu, mīlēt savus bērnus. Un šie aicinājumi nekad nav jāpretnostāda vai ir jāpaceļ viens augstāk par otru. Nē, viņi ir savstarpēji papildinoši. Bet, eh, ko es gribu teikt, ka nu, bieži vien Dievs sabiedrībā tiek aizmirsts, vai mēs dzīvojam vienkārši kā tā it kā Dievs nebūtu, un tāpēc Dievam veltīto cilvēku uzdevums ir ienest atkal no jauna ar savu dzīvi, lūkšanu, ar savu kalpošanu, dievišķu klātbūtni. Bet viņi var to izdarīt, un šis ir otrais aspekts, ja viņi ir sasnieguši brīvību, ja viņi ir brīvi, ja par viņiem nevalda pasaule, bet eh, viņi ir tie, uh, kas eh, Kristu sasniedz šo brīvību, jo <clears throat> Kristus arī saka, nu patiesība jūs darīs brīvus, izvēloties patiesību, izvēloties Dievu, viņi tad, tad jūtas laimīgi šī stāvoklī. Un, protams, trešais aspekts ļoti būtisks, kas arī ir tāds liels uzdevums Dievam veltītiem cilvēkiem, tā ir kopība. Eh, kopība ar eh, brāļiem māsām, kuri ir saņemši līdzīgi aicinājumu, ar savu kopienu, uh, kopība ar bīskapu, kopība ar eh, draudzēm, kopība ar pasauli, kur tieši tad aicinājums veidojas. Ko es gribu teikt, ka aicinājums neveidojas pats no sevis, bet, protams, nu, pirmkārt ļoti liela nozīme ģimenei. Mm, vecāki, kas veido bērnu, kas lūdzas, kas sagatavo, atklāja, kas iepazīstina aicinājumu, un tāpēc ģimenēm būtu tā, nu, uh, Eh, jābūt informētā, informētiem un arī pozitīvi jāraugās uz priesterību. Bieži vien es dažreiz pajautāju cilvēkiem, kur ir viens, divi bērni, nu vai es būtu gatavi, nu nē, nē, nē, tas mums, mums eh, <laughs> starp, tiek, tas, tas nav vienkārši citu. un viegli pateikt, bet ja mēs to nepasakam, Dievs respektē mūsu, ja tā var teikt, eh, tad to tādu pārliecību, viņš nevar darīt neko pretī, ja mēs Tā kā, mm, nu, savā sirdī neļaujam atdot, nelūdzamies par to, neusticam Dievam savus bērnus. Jā, man ir sanācis runāt ar cilvēkiem, un kad es esmu prasījis, vai viņi būtu gatavs, nu, lai viņu bērns tiktu veltīts Dievam, nu, konsekrēti, jā. jā. Šeit bija konkrēti par, nu, par meitenēm. Jā, es par pārsteigumu saskāros ar to, ka nevēlās, baidās. Jā, mums visiem ir bailes, arī aicinājumi priekšā un īstenībā uh, kur mēs vislabāk varam nu, atklāt savu aicinājumu, saprast aicinājumu ceļu. Ne jau vienkārši kaut kādās tādās psiholoģiskās pārdomās vai runās, kas, protams, ir svarīgi, bet aicinājuma avots ir Dieva vārds. Un man nāk prātā burtiski pirms uh, dažām nedēļām bija Pētera aicinājums, un atcerēsimies, ja es izvēlās Pētera laivu, viņš liek viņam doties zvejot dienas laikā, Bet Pēteris paklausa, un kad viņš ierauga milzīgo lomu, viņš saka, nu aizēj no manis. Viņš nesaka, beidzot man ir zivis, beidzot man ir viss, un tagad viņš saka, kungs, ej prom no manis, esmu grēcīgs cilvēks. Tad, tad aicinājums vienmēr iet caur Jēzus klātbūtni tavā dzīves laivā, kurš nu parāda tevi īstā gaismā, un eh, tas nav vienkārši, es domāju, ka tas ir sāpīgi. Piemēram, bagātām jauneklim, uh, Jēzus atklāja un saka, tad atstāja pārdot visu un atsekom, bet viņš nav gatavs to darīt. Tas ir sāpīgi gan viņam, viņš aiziet noskumis un nelēmīgs, un ar Jēzus nav priecīgs. Tad, tad tur, kur aicinājums netiek īstenots, tur nav prieka. Un es tiešām zinu cilvēkus, kuriem ir bijis aicinājums, bet dažādu apstākļu dēļ viņi to nav īstenoši. Viņi cieši nu, paldies Dievam, ka viņa lūkšanā, varbūt kalpošanā baznīcē atrod savu piepildījumu. Tad, jūs... dārgie vecāki, nu, padomājiet, ja jūs gribat īsti laimi saviem bērniem, vai jūs negribat iepazīstināt bērnus ar to lielāko mīlestību, kas ir Dieva mīlestība, viņus vest pie, jo ja jau Dievs viņus neicina, nu tad būs tā, kā varbūt jūs eh, domājat, bet Dievs jau neaicina arī visus, tā ir sadarbība starp cilvēka brīvību, starp draudzi, starp ģimeni, arī tas ir aicinājuma noslēpums, kāpēc es, kā grēcinieks, tiku aicināts. Tad, tas vienmēr ir žēlsirdības moments, nu, piemēram, apustulis Pāvils. Viņš vienmēr atcerēsies, kas viņš ir bijis, ko viņš ir darījis. Tad, tad, eh, nu, Labi, ja var, jā, nu, ļoti droši. īsu tādu jūsu liecību. Jūs uh, minējāt par uh, vecākiem, ja? Bieži vien vecāki spiežot arī ļaunīs dar. Jūs esat ģimenē trīs brāļi priesteri. Uh, Kāda loma bija jūsu vecākiem tajā? Nu, protams, izšķiroša, bet arī vecāki nav... Vai bija spiediens no vecākiem? Ļoti konkrēti. Spiediens. <laughs> nu, saprota to parī. nu tā, Nē, man tu mamma apraudājās, ka es patiesu kriežu spriestri. Drīzāk tas nebija tāds, eh, varbūt tās bija priekasaras, bet, nu, nē, es eh, neko neliecināju, ka savā jaunībā iešu šo ceļu. Bet, protams, kad es to izvēlējos, vēl padomu laikā, tas lika brāļiem padomāt, uh, Un jau armijā, armijas situācija, piemēram, Ilmāram, ehm, kas nevēlējās, tātad vecākais brālis jau ir aizgājis, nu, un jaunākais, kas tajā rīdī atradās armijā Ukrainā, viņš jau nākot no armijas, e, iesniedza dokumentus neklātienē, lai viņu uzņemtu, lai viņš nepazaudētu vienu gadu, uh, jo armijā nu, tas briedums, varbūt arī mans lēmums, viņam palīdzēja. Bet eh, nezinu, kā tas tā ir, bet kas mums personīgi manis vairāk palīdzēja, tad, protams, tā bija Antona Boldāna dzīve, liecība, stāja, pārliecība un nemitīgi kontakts ar vienu garīdznieku, kurš eh, lūdzās katru vakaru, kurš eh, dzīvoja tiešām svēti, kurš mīlēja baznīcu, kurš nebaidījās no grūtībām, ciešanām, kurš bija ļoti mīlēts no cilvēkiem – Un, eh, tad, tad, tad priester liecība. Jā, bet eh, tas, es negribēju teikt, ka eh, tas uzreiz mani tā kā, nu, lika domāt par priesterību, gluži pretēji. Es drīzāk gribēju teikt, nu, visu, ko tikai, nu, ne šādu dzīvi, jo es redzēju, kā viņš dzīvo uh, nu, padomu laikā, kad bērns nevarēja pulcināt kopā, es redzēju arī Kazimiru Dilbinski, nu, priesteri, var teikt, mocekļu izsūtījumā, kas pie viņa praks, ne praksē, bet kas pavadīja dzīves izskaņu tieši pie viņa, es redzēju daudzus gados vecus priesterus, kas bija pazinuši arī, nu, tās sistēmas uh, eh, eh, absurdumu, ateismu, izsūtīšanu, uh, cietumu, uh, un eh, vienmēr šo cilvēku priekšā es jūtu, ka viņiem ir, nu, es teikšu tā kā Svētais Jānis Pāvils II saka, ka viņiem ir kāda dāvana, un ka viņu dzīve reizē ir kāds noslēpums, ko es uzreiz nesaprotu, bet viņi pievilka šis noslēpums, kāpēc viņi tā dzīvo, kāpēc viņi ir izvēlē, kāpēc viņi ir uzticīgi, kāpēc viņi nepiemērojas pasaulē, kāpēc viņi iet, ja tā var teikt, evaņģēlija ceļu, tad varbūt ne, nelasot daudz Dieva vārdu, nezinot eh, svētos rakstus tajā laikā kā bērns, es viņus redzēju un iepazinu caur šo cilvēku liecībām. Tas bija man ļoti, ļoti pārsteidzoši dzīvesveids eh, mani uzrunāja, man neatstāja vienaldzīgu. Tad, tad liecinieki, es teikšu, tad varbūt, ja tu gribi pārliecināties par savu aicinājumu, nu, izvēlēs kopienu, eh, kaut vai sāc draudzē, uzņemties kādu atbildību, lai redzētu savas spējas, harizmas, dāvanas, kapacitātes un atrod to vidu. Un tāpēc es gribu teikt, bez ģimenes, ģimenei ļoti svarīgi, bet viņa nav noteicoša, ir draudzes kopienas atbalsts ja tātad, kur augsti novērtē šo aicinājumu, kur par to lūdzās, kur dot iespēju tev sagatavoties. Piemēram, mums draudzē ir vairāk cilvēki, kuriem mēs gribam, lai viņi studē rārzi, piemēram, lai izvēlas. Es neesmu droši, ka viņiem aicinās, bet šīs studijas viņus ievedīs dziļākā ticības noslēpumā, viņus ievedīs kristīgā kopienā, viņiem liks labāk izvēlēties to ceļu, kas viņiem ir jāiet tad, tad dažreiz mēs reiz nevaram pateikt, uz ko Dievs aicina, bet uh, mēs varam līdzdarboties, piemēram, arī caur garīgo vadību kā garīdznieki, uzklausot, veicinot sakramentālu dzīvi. Uh, vakar pat es satiku vienu jaunekli, viņš man laboja uh, ērdeles, uh, viņam vārds ir Andris, un viņš saka, es biju gājis Samuela grupu, protams, vēl neesmu pieņēmis lēmumu, bet uh, tas man bija svarīgi. Šajā samēla grupā, šajā kursā es tātad kaut ko atklāju vairāk, kas palīdz izšķirt, kas palīdz izdarīt izvēles, un mums ir nu, jāapgūst šī prasme, ko īpaši tad saist ar jezuītiem, bet tad izvērtēšana, mēs baznīcā to saucam arī par laika zīmju nolasīšanu, eh, par laika zīmju saprašanu, ko Dievs šajā situācijā un kādā veidā viņš to mums grib. Uh, Es domāju, ka nu, ne tikai vecākiem, ģimenei un draudzēji, bet arī atzīsim, ka mēs dzīvojam ļoti tādā nu, sekularizētā um, sabiedrībā, kur bieži vien nu, priesteris nebūs tas modelis guži pretēji ar visiem skandāliem, bieži vien viņa kalpojums, ja tā tiek nolikts pie malas vai izskatīts kaut kāds par arhaisku vai, vai, vai neaktuālu, bet tā patiešām nav. Uh, tad, tad redzam, ka sabiedrībā procesi, kas ir, viņi jau neveicina garīgo dzīvi, viņi neic, ne, neveicina Kristus eh, mīlestību un apliecināšanu. Un tāpēc, eh, nu, kā apustulis Pāvils saka, nepiemērosimies šajā pasaulē, atjaunosimies garā, eh, mēģināsim saprast, kāds ir Dieva prāts. Tad, tad arī uh, Tad, tad eh, nu, kalpojot, eh, mēs eh, gan atklājam sevi, atklājam savus spēkus, savus talantus un arī saņemam kādu garīgu palīdzību. Kristus saka, kur būs mans kalps, tur būšu arī es. Tad, tad šī kalpa stāja ir ļoti, ļoti nozīmīga, būtiska, un es domāju, ka tā ir pamatstāja, lai ietu aicinājuma ceļu. Apustulis Pēteris, tajā brīdī vēl Sīmens, viņš paklausīja, viņš kalpoja, dodoties šajā zvejā, viņš piedzīvoja šo brīnumu, viņš arī no attālumi, bet viņš bija cilvēku tūmā, ja jau Jēzus bija viņa laivā, bet viņš bija noguris, viņš tomēr bija noteikti spiests klausīties, ko Jēzus runā, tas viņā rosinā pārdomas, tad arī būtu nu, saskarsme ar Dievu vārdu, ar cilvēkiem un meklēt nu, Jēzus tūmu. Un tas ir visdrošākais. Un Avila Terēze ļoti labi saka, nu, ja tu būsi kā aus, kas meklē savu ganu, tad gans no rokas tev iedos barību, viņš tevi pabaros, un tu vislabāk tad arī pazīsi Dieva sirds noslēpumu, kas attiecas uz tevi. Un šeit arī mīļotais māceklis Jānis, kurš mums paraugs, kas spiedās pie Jēzus krūtīm, un tad arī Jēzus viņam daudz ko atklāja ne Pēterim, ne autoritātei atklāja, bet atklāja mīļotājiem māceklim, kas šajā brīdī bija vistuvāk pie Jēzus. Tad, tad redzam, kā šie aicinājumi savstarpēji papildinoši, cik viņi ir nepieciešami aicinājuma ceļā. Bet vēlreiz saku, tā ir dāvana, mēģināsim to lūgt, pieņemt, un eh, reizē tas ir noslēpums, un nemērīsim ar tādu cilvēcisku mērauklu. Eh, Jānis Bosko, liels svētais, Selezijāna dibinātājs, jauniešu audzinātājs, ko tad viņš saka? Katram trešajam jaunietim ir aicinājums uz garīgo kārtu. Katram trešajam, iedomājieties, kāda būtu Latvija, kādas būtu mūsu draudzes, ja cilvēki nu, atbildētu, ja cilvēki sadzirdētu, cilvēki izdarītu šo izvēli. Un, manuprāt, es nekad nevienā mm, dzīves mirklī neesmu nožēlojis šo aicinājumu, kur es uzskatu, bet ne jau es izvēlējos uh, bet Dievs deva man iespēju pārliecināties, tuvoties šim noslēpumam, un tā jau ir baznīca, kas aicina. Tad, tad īstenībā nu, caur baznīcu pats Kristus aicina. Cilvēks, kas iestājas seminārā, viņš vēl nav automātiski priesteris. Tikai uz diekonātu kļūstot, viņš tiek aicināts, un viņam jāpasaka, lūk, tā es esmu, esmu klāt. Vēl vairāk, ja mēs lasām, piemēram, pie pravieša Isē, pie Jeremija, tur ir šie vārdi, um, runā kungs tavs, kā alps klausās, vai arī, e, ko lai sūtu kungs, lūk, es esmu, sūti mani. Tad, tad, tad vislielākā, var teikt, tāda, nu, dzīves uh, avantūra piedzīvojums, tas lielākais uh, e, ceļojums izvēlēties šādu ceļu, un to īstenot caur savu dzīvi un savām izvēlēm. Un tiešām varat būt droši, ka jūs būsiet laimīgi šī stāvoklī. Es redzu priesterus, ja, tad parunāt dziļāk, pat ja viņiem varbūt ir daudz dažādas problēmas un tā tālāk, tās problēmas bieži vien saistītas ar draudzi, ar praktiskām lietām, ar varbūt cilvēku trūkumu, līdzekļu trūkumu, bet tas tikai parāda, ka nu, nevienmēr cilvēki ir sapratuši, spēj atbalstīt, un eh, pavisam nesen es lasīju eh, Pāvis Francisa, ka viena no lielākām problēmām priesteriem šodien ir priesteru vientulība. Jā. Tad kā viņi pārvar to, kā viņi tiek galā, kā draudze to apzinās un līdzdarbojas, lai viņi nesajustos vientuļi. Bet tas priesteris ir nodarbināts caur lūkšanu, caur kalpošanu, caur tādu nu, savas dzīves arī kopšanu un kalpošanu draudzē, ticiet man tā ir skaista, piepildīta, svētīta dzīve. Bet droši vien, jā, par šo priestara vientulību tikko pavisam nesen atpakaļ biju ārpus nu, Latvijas un runāju ar kādu laju, un tad viņš teica, ka tiešām viņa draudzē priesteri saskarās arī ar šo vientulību, jā. Bet es domāju, jūs teicāt draudze priesteri, bet man liekas, tas ir tāds mied, nu, tāds process, kas ir savstarpēji saistīts priesterim, ir jābūt atvērtam pret draudzi, tāpat draudzai pret priesteri, un tam pāri visam jābūt tādai savstarpējai cieņai cieņais, mīlestībā, bet arī, bet arī ziniet, nu, veidosim satikšanās kultūru. Piemēram, es tagad dzirdēju, ieslēdz radio, klausījos, klausījos kristīgo radio mm -hmm. arī, mhm. tur saka 40. sezona ģertrūdas draudze Alfai. Es domāju, nu, taču garīdznieks, ja tu esi alfā, tu taču redzi savus draudzes Jā. nākošos locekļus. Tev ir prieks būt ar viņiem, kas iet ticības ceļu. Es atrunos par tādu apslēptu reklāmu, bet dievmātas komandas. Uh, nu, kādu gan materiālu, gan garīgu palīdzību es esmu saņēmis no e, savas komandas biedriem, no, no ģimenēm, kas tur ir. Es patiešām par to gribu un varu liecināt. Un īpaši jau, ka tās nav tikai tādas punktuālas mhm. saskarsmes, mm -hmm. kas viņus redzē draudzē, es redzu viņus ikdienā, dažus varbūt tagad redzēšu uz skatu, es viņu bērnus, ja. Es tā kā dzīvoju ar to, ko dzīvo viņi, un katra tikšanās mm -hmm. ir mhm. svētki. Mm Tad, tad e, tas arī ir mazliet priestera nu, formācijas jautājums, arī viņa pozicionēšanas jautājums, vai viņš izolējās, bet ja viņš grib izolēties un dzīvot kā vientulnieks, tad varbūt viņam klosta ir aicinājums. Tad ir jāpārdomā, bet Jā. normāli semināros mēs gatavojam draudzes ganus, kas dzīvo draudzē un rūpēs un garīgie tēvi, kas, eh, ja tā var teikt, ir atdevuši savu dzīvi nu, par saviem bērniem, kas kļūst par viņa draudzes locekļiem. Un viņam jāspēj redzēt ne tikai tos, kas ir atnākuši uz baznīcu, bet arī varbūt tālāk, kas varbūt ir nebrīvē, skolās, kas ir kādos citās struktūrās, bet kas vienkārši ir ģimenēs. Un, piemēram, es domāju par eh, savu krustāvu onkuli, mammas brāli Antonu Boldānu, aizbraucot pie viņa, nu, tajā laikā Varakļaunas bija kaut kur 3,5 tūkstoši iedzīvotāji, tagad mazāk. Viņš saka, zini, man tiešām daudz domāju par tām 43 ģimenēm varakļānos, kas vēl nav salauzājušies. Tad Marijas leģions jau tajā laikā bija visu izķemmējis. Viņi zināja, kuri vēl nav pieņēmuši laulības sakramentu, kuri nav vēl tādās attiecībās. Domāju, nu, tas tiešām ir gans, kas tā dzīvo līdzi par eh, savu mm, ciematu, tagad ciematu pilsētu. Ja? Tad, tad nu, es redzēju, piemēram, Francijā, uh, Ehm, prāvests viens, viņš ehm, tad, tad, nu, ne tikai rūpēs par dievnam, viņš apmeklē ģimenes, viņš zinā draudzes locekļus vārdā, viņš dzīvo priekos un bēdās, un cilvēku viņu aicinā, tik līdz viņiem bija kaut kāds pateicības brīdis vai pārbaudījuma brīdis, vai gatavojas kāds aiziet, tad vienmēr, nu, priesteris bija klātesošs. Es domāju, ka eh, priestara vientulība ir saistīta ar, ar šo pasauli, uh, kad eh, visi cilvēki ir savos telefonos, planšetēs un savā interneta virtuālajā pasaulē, un viņi neredz cilvēku, kas ir blakus. Viņi tur gatavi vairāk stundām pavadīt un aizmirst savus pienākumus, aizmirst, ko nozīmē paskatīties acīs, nozīmē, ko nozīmē varbūt paēst labi ēdienu reizi bez telefona, nolikt tiešām to malā un nebūt visu laiku saistītam. Cilvēks jau vienkārši nav brīvs, un tas ir arī brīvības jautājums, ja mēs uh, esam tik vientuļi, tad pajautāsim, no, nu, eh, no kurienes šī vientulība nāk, kāda ir vientulības cēloņi, mm. vai mūsu attiecības ir pareizi sakārtotas. Un eh, es domāju, ka šeit nav tikai tāds eh, psiholoģisks līmenis, par ko mēs runājam, viss nāk no Dieva vārda. Jēzus taču bija ļoti tūs. Caur mācekļiem viņš zināja, ko cilvēks saka. Viņš pat uzdeva jautājumus, bet ko cilvēks saka par mani. Uh, Tad, tad viņš arī rūpējas, gan šodien evaņģēlijā viņš arī pabaroja cilvēkus, viņš arī mācekļiem atgādina, nu, cik tad grozus jūs salasījāt, nu, taču atceraties, nepaliekat ar Heroda un Farizēja raugu. Tad, tad eh, arī mums šis pasaulīgs raugs var nu, sabojāt mūsu dzīves, tam varbūt pārāk liels iespējas tā, ka mēs ejam šī nu, tādā garīgā nebrīvē. Un tāpēc eh, nu, lūksimies par priestriem, veicināsim, Un es domāju, jā, arī klausītāji domā, nu kā es varu palīdzēt. Nu, jo vairāk būs priesteri, jo eh, mazāk būs vientulības, jo viņi arī tad būs viens jā. otram, nu, nu palīdzēs. Domāju, tagad, piemēram, nu, priesteris alūksnē, piemēram, ja, nu, viņam jāapkalpo gulbens draudze. Es nedomāju, ka viņam var būt daudz laika, uh, tur eh, satikt eh, priesterus blakus eh, draudzēs, un tas prasa vismaz 60, 40 km braukt līdz tuvākām priesteriem. Bet ja priesteri būtu vairāk, priesteru kopienas būtu, tad arī viņu dzīves kvalitāte būtu daudz labāka. Tad, tad arī nevarētu teikt, ka tikai par priesteru vientulību ir atbildīgi paši priesteri. Nē, tas ir dieva tautas, draudzes uzdevums, mm -hmm. tas ir attiecību uzdevums, Es jau dažreiz esmu aizkustināts, kā piemēram Rīgā esot, cilvēki atnes man kaut kādus nu, labumus vai kā cienas, vēl kaut kas, domāju, nu, viņi tā dod no sevis, viņiem pašiem varbūt kaut ko no laukiem tas ir atvests, viņi ar to dalās, un tas ir ļoti, ļoti aizkustinoši, un jo vairāk mēs dalīsimies, jo nu, svētīgāka būs mūsu dzīve, un arī mēs paši būsim vairāk viens otram kā dāvana, mēs iepriecināsim viens otru. Ja tad, tad uh, domāju, ka nu, ir vērts, un tāpēc es gribu teikt, ka nu, aicinājums tā ir ļoti tāda, var teikt, kompleksa, mm, nu, kompleksa, kompleksu pieeju, kur gan draudze, gan ģimene, gan arī sabiedrība, gan arī, piemēram, nu, bīskaps ar, ar, ar, ar presbitēru kopienu, nu, ir aicināti atrast veidus, kā runāt par to, eh, piemēram, nu, mēs esam šeit kato ģimnāzijas telpās, un mēs ar lepnu varam teikt, nu, šeit vismaz kā desmit eh, priesteri nāk, jo bijuši saistībā ar katoļu ģimnāziju. Tas ir palīdzējis izdarīt izvēli, iepazīt kristīgo ticību, nu, pēdējos laikos varbūt tā īpaši nav, bet varbūt ir vērts arī padomāt audzinātājiem, skolotājiem, eh, skolas ar vadībai, ka tā ir viena no prioritātām, kā mēs pavadām šos bērnus, varbūt mēs neesam atklājuši viņa aicinājumu sūtību. Mēs domājam tikai, nu, labāk izglītība, valodas, ārzemes un vēl kaut kas, bet varbūt viņam ir eh, sirdī tiešām kļūt par Jēzus sekotāju mācekli, par Dieva draugu, par garīgu ganu. Un eh, arī paskatīties uz bērniem un arī to veicināt, lūgties par to, uh, pieļaut tādu iespēju, es domāju, vecākiem ļoti labi pateicis, ja, nu, ja cilvēks jau savā sirdī kā vecāks nav gatavs to darīt, nu kā tad Dievs var nerespektēt vecāku gatavību vēlmi, ja tur nav lūkšanas. Es zinu vienu diecēzi, kur bīskaps saka, bet mēs sākam katru svētdienu lūgties un tā tālāk, un situācijas mainās. Jums ir. Tad mēs jūtam, ka lūkšana arī darbojas, lūkšana arī strādā. Uh, Ir arī daudz, protams, eh, nu, gan labu grāmatu, gan literatūras, kas eh, cilvēkiem palīdz. Tās varbūt kādas rekolekcijas, kur cilvēks izdomā. Un uh, priesterība jau nav vienīgais uh, aicinājums, <laughs> arī varbūt precēti diekoni. Un šeit, nu, ja tev ir uh, personīgi taču liela pieredze un uh, izpratne un uh, aicinājumi savstarpēji papildinoši, viņi viens otru bagātina, un Dievs nekad neatstāja savu tautu bez barības. Tikai jautājums, vai mēs neesam kā tie mācekļi, kas laivā esot domā par to vienu maizīti un aizmirstam, ko Dievs ir bagātīgi devis, cik to grozu ir pielasīti, un mēs esam ar tādu nu, farizēja raugu, varam ietekmēties no tā. Un tāpēc ir vērts sev atgādināt šo prioritātu un arī tas, ko pāvests mums saka, mums nu, nu palīdz. Man ir kāda īziņa tomēr jānolasa. Esiet sveicināti Dieva draugi, klausos un pateicos. Paldies, bīskapa Andri, par pārdomām, skaidrojumu un iedrošinājumu. Tas bija pirms muzikālās pauzes, kad mēs saņēmām, <laughs> jā. Bet eh, mums, jums ir jāpaļojās. Laiks drīz eh, beigsies, 5 minūtes vēl. Varbūt pateikt to būtiskāko, ko vēlējāties. Tad, eh, Kas vēl nav pateikts? Mūsu svētie katoliskās baznīcas svētie dieva draugi nu, vislabāk arī palīdz saprast aicinājuma dāvanu. Un tur ir šī lielā dažādība, tur aicinājumi netiek pretnostātīti, un tur e, aicinājumi un svēto dzīve mūs nu, patiešām iedrošina. Un e, Bernadete, Bernadete Subiru, patiešām ir izcila, izcila nu, svētā, mēs varbūt zinām tikai uh, tos momentus, kad dievmāte viņai parādījās un vēstim, bet mēs aizmirstam, kas īstenībā nu, notika pēc ehm, tā, kad eh, aicinājumi tika oficiāli baznīcas atzīti. Nemaldos 22 gadu vecumā viņa iestājās eh, klosterī, un viņa vēlējās tur paslēpties, jo viņa bija tik pazīstama persona, ka viņa vairs nebija savas personīgās dzīves, un tieši tur iesākās tāds liels Bernadetes ceļš, Eh, ciešanu, eh, sāpju pārbaudījumu ceļš. Viņa nomira, maldos, 34, 35 gados, viņa praktiski bija zaudējusi redzi, piedzīvoja lielu agoniju, bet arī nu, tajā mm, otrajā dzīves posmā viņa pierādīja nu, tādu izcilu mīlestību kalpošanu uz Dievu. Un, eh, ja man tā nu, īsi mm, būtu varbūt jāsaka, tad man gribētos varbūt nu, teikt, to, ko viņa pati saka. Viņa saka, ja diamāte būtu atradusi vēl kādu nabadzīgāku bērnu Lurdā, tad viņa nebūtu izvēlējusies mani. Viņa pati klosterī sevi uzskatīja par kā tādu nu, slotu, ko uh, cilvēks izdarīja savu uzdevumu, noliek aiz durvīm, uh, Un viņa šajā stāvoklī jūtoties tā tad sevi un nejūtās neaizvainota, nejūtās um, cietēja, bet viņa visu darīja ar tādu iekšēju prieku, mīlestību, pat tie visi ārēji apstākļi nu, bija pret viņu. Es to grūti iedomāties, ja eh, māsas kur bija 44 novices, nezināja, kur Bernadete likt, jo viņa bija jāslēpj. Nemitīgi nāca ehm, bīskapi, priesteri, žurnālisti, vēsturnieki, uzdeva šos jautājumus, bet viņai šādos apstākļos vajadzēja izdzīvot savu aicinājumu, ehm, saglabāt, ja tā var teikt, nu, savā sirdī šo dievišķo klātbūtni un ehm, negremdēties tikai tajās atmiņās, ko dievmāts parādīšanās viņai deva. Un ja parādīja tiešām izcilu tādu uh, Eh, pazemību, arī gudrību, kad mēs lasām viņas pārdomas, kad mēs eh, lasām to, ko viņa ir teikusi, ko mās ir atstājuši, tad ir nu, pārsteidzoši, kā viņa eh, nu, īstenoja nu, savu dzīvi, savu, savu aicinājumu, Un piepildās tas īstenībā, ko Dievmāte viņai sacīja, nu, es neapsolu jūs darīt laimīgu šī dzīvē, bet gan nākamajā. Un īstenībā šie Dievmātes vārdi vislabāk tad arī raksturo uh, nu, kāda bija eh, Bernadites dzīve. Ja klausītājiem ir iespēja, tad ir eh, ļoti skaistas eh, franču filmas tieši par šo Bernadetes otro daļu, kas palīdz mums labāk saprast, kas tad ir svētums, ko nozīmē Dievam veltīta dzīve, ko nozīmē arī dzīves tāds upuris, un, protams, to garīgu auglību, ko pēc, pēc tam mēs redzam, jo, nu, tikai mm, tāds cilvēks kā Bernadete nu, varēja būt tik tuvu dieva noslēpumam un uh, kas ka neiekrist ne garīgi augstprātībā, ne lepnībā, bet uh, saglabāt to savu sūtību līdz pat galam. Un lai šodien, kad nedēļu pēc Lurdas Dievmātas svētkiem mēs viņu pieminam, eh, un eh, pieminēsim arī vēlāk, aprīļa mēnesī, 16. aprīlī, tad šodien mēs arī varam lūgt viņas aizbildniecību, un īpaši varbūt viņas starpniecību lūdzoties par svēto tēvu, uh, lūdzoties par viņa veselību, lūdzoties viņam gara spēku, atveseļošanos, un e, lai viņa dzīves upuris palīdz arī mums mīlēt baznīcu, mīlēt savu draudzi, mīlēt garīdzniekus, veicināt garīgo dzīvi. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, māte lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!